Hor beraz, Markoren etxean, etxe intzinean, eulia, euria, aldo egon, oartu ziste berdin. Eta leratu behar, zena zola egurrez da. Eta beraz, bere baratzetik pasatzen dira. Eta beratze puntan, puntaren puntan, etxetik bat. Bere eta ilerra badargia. Bye! Atxalde hon, Marco? Atxalde hon? Zure tailerean gira berriz? Bai? Bai. Eta musika lasai bat ekin? Bo, usai amesala, e? Eh? Puskat lasaiak zion? Bai, eta asko eh, trans eh, edo eh, munduko uh, munduko asketak. Eta hor, daizen da Paris, Istanbul, eta den bezala, uste dut pianista dela Parisekoa, Istanbulekoa berak du tamburina edo, eta Shanghaiekoak berak erabiltzen du uh, ongo uh, gitarra. zu? musika ona da gure gaurko gaiaren zat. Bai, me segurazki eh, <laughs> ez dute ber, ber musika entzunen, Eh? Ez, ez, ez. Bo gaur, eh, inintzen berba ontsa izango zela, ipadezagun uh, eh, gure urteroko gaia, bai honako, festetako, afisa. Bai. Super, hau da, txikatzen duzu, eta egan bezala, uh, afitxa urtero hautatzen dute berri bat, urtero eta bat egiten dute hautatzeko, eta uh, be momentu untan ikus gai dira afitxak bozkatzen alda, bai honako uh, eh, Euskal Museoan gira noski, ez Eta dira bost. Beraz, aipatuko ditugu bostak. So egin ditu zain zinetik edo? Bai pixkat, bai pixkat. Alor, lehen bizikoa uh, marazki simple, simple bat eta horretzen zait uh, uh, irabili izan zen uh, Ça graphi, est-ce ta moi mais intention de, de la zapiak eiten du eiten du euh, zezen bat. Eh? Meztakit duela, nola duberdiak iaz dena xambule, dena lehert, lehertu duen, xaldu du euh, euh, Leon erregea uh, erreko etxeari, ah. ez du berak segitu legeak uh, bakizu rafitxagiteko behartuzu elementu batzuk eman, eta hori. Zain troitzen urtaz. Bai, bai, bai. Eta normalki behar duzu, zezen bat eh, eh, eman, behar ba segurazki uste dut uh, uh, eh, erriko, erriko simbolo bat, uh, pestagile bat, zezen bat, uh, balituzu erregla batzuk ah, segitu behar, bai. Hein. Ba hor biziki simplea da, hor bada zapi gorri bat, eta gainetik, beraz, zezen bat, zer diozu afitxa hortaz? Izenak uh, azpimarratuak dira, hiru kolore... Nik maite dut nola simplea den, bai. hala. simplea da, me, baiunak opestak ez dira bakarik zezenak. Hori da du maia, nik niri gerran ideia gustatzen zaut, simple hori eta bainan du da bakrik zezen bat badela. Bai, Eta bai. beti bezala baiolako pestak tikiak eta hori fet de baion, beti fet de baion eta ea noizpait... Uh, egiazki uh, eh, bizkuntzetako afisa bat. Eh. Hor dituzu ez da baiunako pestakoak. Erre bezala alduzu, zakit uh, uh, edo zoin uh, Bai, edo zesenketak egiteko. Bai, bai. Gero badugu Claude Davazanz eta jaz berak egin zuen uh, proposamen dinamiko bat eta izi gari Ah, bai. Horten berriz, berriz uh, azken uh, bost afisetan da beti polita, animatua. Bikote bat da, gizon bat emazte bat, trompeta bat bada, dantzanari ari dira, zezen bat hor gibilean gordeturik, baionako katedrala. Bon. ba, bada din, dinamika edar bat, beti pentsatzu behar da marazki hori, suporte desbardinetan atarantuko da. Edaluntzietan, bai. kabisetan, eta hori dena. Eta olako bat balen da, nik hartuko nuke, bai... Eh, Koloretsua da, bai? bai honako pestak idatzea tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, Bai, gero eta tipiago. Eta mm. batzutan ez da ere ikusten, ha? Eh? Mm. Hor, adibidez, hor, gladiz ez not. Maten du pixkat uh, saez eh, marazki estiloa, bakizu lehen biziko afitxak ziren ah, saezenak, bai, bai, bai. estilo, estilo simetrikoak, mm berak erabili du uh, hau, e du lau buru bat, laburuan bada zezen bat, mutiko bat, uste, neska bat dela, eta hemen ez dakit. Musi, uh, musi, ah, bai, ez da, ala, bon. Koloreak? Koloreak, eh, frantzesak, ala. <laughs> Ah, Urdina, eta gorria. <laughs> bai, bai, bai. Ez du behar ere eskualeriko eh, berde eta o, eta xuri berriz eman, baina bon, bada pantoneko eh, autu hainitz. Kolore hainitz. Bai, bai, bai. bai, bai. bai. justu uh, eh, frantxez Bai. Hor, uh, laugarrena perin onore. Azuten bala perin, nerango izut, eh, bimila eta emeretzean gira eta ez... Sortzean, emezutu. Uh, ba... <laughs> Nire bai perin gira bimila eta emezortzean eta ez... Uh, Mila, bederatzi dugun eta ogoian. Mhm. Hala, eta eta Zahar, ni esmen dut, bai. bai. Zena pixkat haur uh, Bai, eta hai, justu behar ba, izaten aldila bi afix bat uh, eta bestea eldunako, zen eta bai honako pestak ere estila bakarrik gauetan uh, mos, hori. Um Ongi pasten da eta dena pastenda da zehar, äh, eta egunen zehar, bai, baitu zahar, gazte eta hori. Hau da zailena, afitz honetan agarraztea eh, baiudanko pestak ez dira bakarrik eh, gauetan. Mm Eta ez bakarrik egunetan ere. Hortako Claude Davanzena eh, ematen du alaitasun ala, gainera kolorea egunekoa da, ez da gau, gau egola. Eta pestaiten dute alaiturik, segitzen balin badugu, flora, eta, ah bai, aurten, zakitzen baneska neska diren, me hainitz. Horror lehena bigaren, eh, ilugarena Gladys, Perrin laugarrena, eta horren Flora bost garena. Ah, bai. Lau dira bosten gain emazte. bai, bai, bai. bai Ia zoinek irabaziko duen. Uh, <laughs> eh, gizunaren zat duzu ez? Ez dut gizunaren zat bostkatzen, haizik eta uh, eh, marazkiaren arabera. Bo, orduan, bost garena dugu hor, Flora Julierena, zer diosuntaz? Ben, deskribat ondiera. Gugila, chante da chez le club Plassan, hein, c'est un escotan orbaita c'estena, c'est ça la charqueta eto, ba ba ba bet Jende artean, badi la moshkalia kanisenian eta euh, Emendusu euh, be zezenekin edo do euh, yorachen duten. Bai. Siganteak badi la gibilia, bai. Leon Regia. Leon Regia eta Fondango bat uh, eh, eten duten duen talde bat ere. Bai. Baina nik asematen dut errobotak. Bai, grafikoki ez da bai, eh? Ez da, ez, da ez da pesta den giroa ateratzen. Bai. eta kolore aski eh, bai, aligeak, fraskoak, eta bero. Baina uh, ez dute mugimendu naturalik. Ez da, ez da aski naturala. Mugimendu naturala duen bakara da zezena. Eta dela jostige zagatik zezena beti erdian. Dela zer? Dela jostige. <laughs> zagatik zezena beti erdian. Ta, e, ikusten baituzu afisak guztiak. Benetan bada, eh? Benetan bada, obligatua da. ematea. Ah, bai. Bai, bai. Ba, bai, hori etzen, eh, dola zomaitu urte? Euh, stakit. Afisaren errezetan, elementu guztiak uh, egiteko, bazen zen, zezen bat. Mm. Ba, nik, ez dakit ez dut txekulan uh, txapelketa untan parte hartu, nan, eh, ez dut txekulan la chart ukan edo, mm. ala. Euh, Adibidez, noiz norbaitek hartuko du Elisa zezenen adarrak egiteko takitio. kitio. ez zuzu zezena ikusten, zaila izango da, falda da, xe garen bat. Uh, beti uh, alternatiboa. Urtelo, uh, txapelketa alternatiba bat. Mhm. Eta nahi nuke ikusi uh, zoin diren... Uh, Eta, zuk parte hartuko zo, ebien uh, Ez, nik egin nuen bat duela uh, bi orte. Uh, Rozen zila... Aitz eta putzen zat? Aitz eta putzen zat, eta egin barko nuke berriz. <laughs> ez, ez, ez, zaila izango da, ni... Uh, parte hartzekotan nik eh, alternatiboan uh, erabili behar diren elementu guztiak ez dira enetako eh, erabili nahi duna eta marraztu nahi, nahi dituztenak. Zer uh, marraztu nahi zenukezuk? Ez dakit hori. bada zer da Bayonako besta. Eta mm. Bayonako beti hor, beti bada Bayona zentro, ed, erri barne eta nun dira polo, nun dira uh, lazup, baiona ahondia da. Mm -hmm. bai, beti katedrala ikusten da beden, bai. zezenak, bai zentroan, baina nola. Eta zagatik ez hemen, eman dute hor uh, bosgarren proposamenean, bada uh, uh, Elisa, uste dut dela hori uh, bada erreko eta hori ez dakitza den. Bai. Ben nik emango nuke lazup hemen. Hala, zarketik ez? Mm -hmm. beltzik baden. Bai, bai, badabat hor. Badabat, beltz, beltz. Zem, um, kaxik beltza Una, hemen? Hortxe, bai. Ez? Mhm. Ileak, efen, ileak ez dira, ere... <laughs> Uh... bai, banana bat buru gaino. Ez gero xuriak dira denak. Ah, bai, beltza dena da, zuz, zezena. Bai, <laughs> hori da. Hala, askik berak uh, egin zuen zezena. Bai. Josta hilu bat bezala. Hemen izuretzen, Me, izan zen, iz, izan zen afisa horriblena uste dut. Ah Me, denetan, eta uh, Francisco koloreak euh, erabili fet de Bayon idazteko. Nik euh, Claude Davanzen zen lana asko maite dut. Ainiz, ainiz maite dut. Eta bada berritasun bat. Mm. Ea, nor hautatuko euh, duten, denak irrikitan gira, ea, nor izango den, eta zein afitxa izango den. Horentxe, horentxe nik boskatzen dabazanz entzak. entzak. Ha, ah klik, klik. ala egina. Ala. Bai, eta uh, txapelketa alternatiboak. Aipatuko duguna, ebe untxa marko nik uh, agurtuko zitut, beraz otziko zitut tailerrean zure pantaila hortan, jadanik bada zerbait eh, ari zira marrasten, zure pantaila numerikoan? Mm, bai, ari naiz... Eh, godi jo bost garen eh, den alea bukatzen. Mm. zaizkit uh, bost hori alde. Bai, bost. Eta gero fini. Bukatu da. Bukatu da, bai. Azaroan ateatzeko da ez? Azaroan ateatzeko da, eta just, fin, ere uh, eh, lekoa usteko uh, uh, Clementinen tomoa segitzeko eta ditudan beste proiektuak ere uh, egiteko. Zure egutegia so egiten dut hor, badira kolore belainitz, gorriak edo... Bai, bai, bai, bai, bai. Gorria da, asko, eta uh, gutxi amabi, ah, nahi du, uh, Clementinen uh, ogoita zazpigarren hori aldea egin duela, egin behar nuela duela kasik uh, ama egun. Mhm. Eta, uh, ala, me, hor, laizter datuenan hastean uh, Bruxellera noa hor Iñaki Olgadurekin liburua zokarat. Eta hor hasiko dira, laster martxoan apiredan eta uh, festivalak mhm. Parisen, Gio Lionen, hor joaten diz aste bat, ez, Royan, Il Doleran, oui. ba. gero, denbora guti ateleran gero, eh? da maraztea. Horain egin behar duz. zaitut ondan, Marko. Mil esker? Izan putz.